для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Ганна хутчэй зачыніла дзверы за сабой. І без таго было маркотна, хоць ты плач. Накарміўшы парасят стала ў роздуме, каля хлява і не ведала, куды ісці зараз. Вяртацца ў хату не хацелася. Ведала, што там зноў чакаюць мачышыны папрокі зірнула ў бок гумна. Бацька быў ці ў гумне ці недзе поблізу, бо вароты былі адчыненыя. Ганна ўбачыла бацьку на таку. Горбіўся на ўколенцах у зрэбнай запатнелай сарочцы, са сцюкамі ў рэдкаватых, пабітых ніткамі сівізны валасах, шырока мірна размахваючы лапаткай – ён веяў жыта. Мякіна і пустой калоссі зляталі надоль амаль каля яго кален. Зерніш ляцела вясёлым і прухкім залацістым струменем, шорхатам асыпалася на даўгаватую раскідзістую горку. Бацька быў устомлены, зірнуў на ганну моўчкі абыякава, ні на момант не прыпыніўся. Чэрпаў і чэрпаў лапаткай, мірна кідаў ёй на горку – пасярэдзіне тока. Нічога не пытаючыся, Ганна ўзялася памагаць яму. Адрабла за старонку мякіну, акуратна прыбрала акалот, падмяла, дзе можна было ток. У клопаце гэтаму халаднаватай цішыні гумна ў гары, якога толькі раз-пораз раз цвіркалі вераб'і, Ганна на нейкі час забыла пра сваю крыўду і скруху. Бацька, добры ціхі бацька, Ён таксама, здаецца, супакоіваў яе стомленай, як бы не падуладна ніякаму смутку постаццю. І ў гэтай хвіліны супакаення Ганні падумалася, што яе крыўда і нават не Васильова бяда не такія ўжо страшныя, як ёй здалося. Васіля, вядома, не забяруць, давядуць мо да алешнікаў, абы пастрашыць, што бы іншым была навука да пусціць, Ну, можа, прыгрозіць, кеб другі раз не вадзіў, мо возьмуць слова, што не вінаваты ён, што ён сам па сабе пусцяць подумала Ганна. А вось тады, хм, нехай толькі вернецца. Яна ему пакажа, о, як пакажа, як папомніць зло, прыйдзецца яму папахадзіць за ёй, папамаліць, каб забыла ды даравала крыўду. Не даруе яна знявагі так проста. Век напамінаць будзе, аж закаецца ён. непрыкметно гумно ўпазлі потімкі, але бацька не ўставаў стока, хацеў мусіць давеяць усё. Толькі крыху не давеяў, потімкі хутка пагусцелі, і ён паслухаў ганну, паклаў лапатку неахвотна падняўся. Маложы не ўправіўся грыць яму. Жмені якая, прамовіў ён са шкадаваннем. Заўтра кончыце. Не ўцячэ яно жыта, супакоіла Ганна. Не ўцячэ, адказаў бацька, але неяк шкода кідаць, не кончыўшы. Ён адчыніў шырэй вароты, каб у мне пасвятлела і дастаў мяшок. У змроку яны сыпалі, што было павеяна. Бацька хацеў яшчэ на ўздагад падмесці ток, калі прыбег хведька і аб'явіў: « Трэба есці зараз, Мама кажа, картопля прастыне. Зараз ідзем, адказаў бацька. Ён стаў моўчкі збірацца. Узяў за старонка шапку світу, выйшаў на прыгуменне, зарыпеў варотамі. Вячэруючы Ганна спасцярожліва паглядывала на мачыху і чакала, што тая вось-вось зноў пачне гаворку пра Васіля і праўда, мачыха нядоўга маўчала, як бы між іншым паведаміла – Василя дятлика забрали. Батька только скоса зернул на Ганну. Не сказал ничего. Шабета повел у Олешники. Поспробовала знов завязать говорку мачеха, але на гэты раз чарнушка промаучал знов, и яна змоукла. Ганне на момент стала легчей. А ўсё ж яна не была ўпэўнена, што мачаха зноў не вернецца да горкай падзеі гэтай. Сядзець за сталом Ганні было неспакойна. Хутчэй павячэрыўшы, яна, хапаючыся, перахрысцілася на абразы, устала, не пераадзяваючыся, падалася да дзвярэй. «Ты куды?» – перапыніла яе мачыха. «Нікуды. На вуліцу пагляджу». «Не прыйшоў ён», – А я не да яго, адказала Ганна. Бразнула клямкаю, выскочыла на двор і чуйная, пільная, з такім адчуваннем быццам за ёй сочаць, пайшла на вуліцу. Яна знарок старалася не глядзець у той бок, дзе іх плод, дзе учора стаялі. Яна гнала ад сябе неадступную думку, а можа, ён там мо прыйшоў. У ёй невядома, чаму жыла не адступалася ў партыю пэўненасць, ён там. Ён прыйшоў, ён выглядае яе. Яна мімаволі чакала яго воклічу і думала, рыхтавала яму адплату за крыўдную знявагу перад людзьмі. Як не прымушала сябе не азірацца на плот, не ўтрывала, глянула. А там, нікога не было. Яна, аднак, прагнала трывогу. Гэта яшчэ нічога не значыць. Васіль мог проста не ўправіцца прыйсці. Ён і ў іншыя дні бывала пазніўся. А тут жа такая прыгода, конь не кормлены, гаспадарка недагледжана калі выйшла на вуліцу, падумала: « Аось к хадосцы пайду. Падумала, хочучы пабачыць не хадоску, а Васілёў двор, Васілёву хату, Васіля. Ёй здавалася, што пабачыць Васіля ёй хочацца не таму, што сумуе, трывожыцца па ім, а проста, каб пераканацца, што ён дома. Але на Васілёвым двары было ціха, пуста і сумна. Сумна выглядала і хата, што маўкліва чарнела ў змроку, ні гаворкі ў ёй, ні святла ў вокнах, хоць не бачыла, што там у хаце. Яна здалася нежылою, нібы ні душы ў ёй. Ганна успомніла Володьку. Вось хто мог бы дапамагчы. Пабабчыць бы зараз яго даведацца пра веселя. Звычайна, калі не трэба, Валоська многа разоў за дзень трапляўся на вочы цэлымі днямі ў іх, чарнушка ў хаце або на двары з хвецькам гуляў. Цяпер жа нібы знарок не відаць, не чуваць яго. Можа, хіба хвецьку пайсці папрасіць, каб паклікаў? Яна ўжо намерылася вярнуцца дамоў, пабачыць хвецьку, Але адразу ж адагнала гэту думку, зноў трэба будзе бачыцца з мачыхою. Да таго ж мачыха наўрад ці дазволіць хведзькі ў такі час пайсці куды-небудзь. А калі дазволіць, то не інакш будзе дапытвацца, дазнаецца ад хведзькі, аб чым яна просіць. А, гэтага Ганна баялася больш за ўсё. Усё, што было ў Ганны з Васілём, іх начныя гамонкі каля плота – Думкі мары, думкі трывогі, усё сарамліва, насцярожана, берагла яна ў сабе як дарагую чыстую таямніцу. Гэтую таямніцу не павінен быў ведаць ніхто, ніхто, тым больш мачыха. Тое, што адбылося ў дзень, калі яна з нянацку выказала гэтую таямніцу ўсяму сялу, яшчэ больш насцярожвала яе. Успамін пра апошні злы Васілёў позірк зноў затушыў агеньчык у сэрцы. Вярнуў ёй горач неперажытай крыўды. З крыўды гэтай зважкай, поўнай нядобрага прадчування трывогай, яна пайшла да хадоскі. У хадышчынай хаце на шыбе варушыліся глянцавітыя водсветы ад агню, што палаў у печы. Ганна прытулілася тварам да шыбы, стараючыся ўбачыць сяброўку, ціхенька гукнула: Хадоська! На голас яе ад печы пасунуўся цень, пачуўся матчын адказ: « Няма яе. А хто я то? Ганна? Аге, я, а дзе яна? А хто ж бо яе знае? Гуляць кудысь падалася. Ісці шукаць хадосі ў вясёлых дзявучых гуртах, што там і тут гаманілі, смяяліся на прызбах, на калодах каля плато ў ганні не хацелася. Апошнімі днямі яны з Васілём мала былі на зборах дзяўчат і хлопцаў, і яе прыходу, напэўна, вельмі здзівяцца пачнуць, мабыць, шаптацца між сабой гаварыць пра Васіля. Калі ж ён не вярнуўся злыя языкі без літасці асудзяць, не ўправіліся хлопцы звесці з сяла, як яна ўжо ў гурт з'явілася. Ай, няхай гаворыць яны, што хочуць. Чалавека рота не залепіш, калі язык свярбіць. Толькі ж хіба ёй абавязкова слухаць усіх, а мала што каму прыйдзе на язык. Ці ж ёй так і марнець адной, Таміцца невядомасцю гадаць па зорках, а што там з Васілём, адной быць з трывогай, адной з трывогай і крыўдай ганьбай, якую не забыць, не задушыць. Ну што ж, калі праўду казаць, то ідзе яна не да хлопца якога, который ёй цяпер проста ненавісная, а да сяброўкі сваёй, да хадоскі адразу як знойдзе яе хадоську, яна паклічы яе з сабою і абедзве пойдуць, тут можна будзе і даведацца аб усім, што непакоіць яе. Хлопцы і дзяўчаты гаманілі ў цемры зусім недалёка на бярвеннях складзеных перад грыбковай хатай. Ганна сказала добры вечар, знарок абыякавы, як бы загадзя папярэджваючы непатрэбную гамонку з такім выглядам, нібы зайшла не так сабе, нібы спяшаецца, заклапочана запыталася: Хадоскі тут няма. У каранях было некалькі дзяўчат хадось, але хадоськай звалі адну, яе быццам выдзялялі з усіх гэтым лагодным ласкавым імем. Хадоська замест адказу радасна пазвала: «Ой, гануля, хадзі сюды! Хадзі ты, Штось скажу табе, адказала Ганна. Дак ты тут, ціха, хадзі! Хтосьці з дзяўчат крыкнуў добразачліва: «Пасядзі, Ганна, не грэбы кампаніі. Ну от сказала, адказала Ганна, Ну дык пасядзі ў гурце часу няма нецвёрда прамовіла Ганна матка чакае гарэзны хлапечы хлоп голас засмяяўся эй усіх нас маткі чакаюць дзяўчаты зарагаталі і пад гэты добры рогат Ганна падышла да хадоскі села побач Дзяўчаты і хлопцы, што хвіліну назад бачылі і слухалі адну яе, цяпер ураз як бы забыліся аб ёй, згаманілі кожны пра сваё ганна, чушы, што за ёй ніхто асабліва не сочыць, ужо хацела прытуліцца да хадоскі, запытацца аб тым, што трывожыла, калі хадоська раптам горача абняла яе і голасам поўным бязмежнага спачуванню жалю абпаліла: « Бедная, бедная ты моя ганулечка. Ты ж няшчасная, значыцца, няма. Не вярнуўся, Васіль. Так здагадалася Ганна і раптам зноў успомніла, як ён ішоў тады па вуліцы, нягледзячы ні на кого, дзікавата, злосна масіў гразь, Шабету успомніла з канём на аповадзе твары людзей, якія ўсё бачылі Васілёвую яе ганьбу. Прыкрасці жаль, сорам, боль зноў ажылі ў ёй. Замуцілі свет. Чаму? Ну навошта ўсё так сплялося? забралі яго. Як бы не поверыла, ціха прышаптала яна хадосцы. Павезлі ганачка. У Юравічы кажуць, у турму. Ганні нічога больш не хацелася пытацца. Яна нічога не гаварыла. Не хацелася і думаць нічога. Усё было такое незразумелае, усё такое блытанае. Доўгі час яна не заўважала нічога навокал, не магла слухаць. І як бы праз туман прайшлі праз яе смутную прыгнечанасць, першыя словы, якія нечым кранулі ўвагу, прымусілі яе адухнуцца. І цяпер калачуся, як успомню, пачула Ганна. Яна мімаволі нявесела стала слухаць. Бацько сам едзе не жывы, ні мёртвы, хрысціцца сам сабе, губы сашчапіў, не варухне губамі, кеп той крып Божа, не пазнаў, што малітву бацько робіць, не ўгнявіўся. Аб чым я то яна? не зразумела Ганна. Ведзьмака сустрэлі. Тихо са сцярогай прашаптала хадоська, неспакойна азірнулася ў цемру, быццам баялася, што іх слухаюць. Яна перахрысцілася. Не дай Бог пачуе. Ганна зразумела яе страх. Ведала, што ведзьмакі не любяць, калі іх так завуць, помсціць за гэта і ведзьмакі хочуць, каб іх звалі чараўнікамі. Чараўніка? здзівілася Ганна. А якога? Што ў хвоенцы? Агеш? Усю дарогу калаціліся, апавядала гарбатая прося. Як скажыце, жывыя з лесу выбраліся. А лес той, то быў ціхі, то зрабіўся страшны, гудзе скуголіць, як на каўтуры. А ў тым худзе чую, як бы костачкамі, стукае мерцвяк. Ой, ідзе ідзе за намі блізенько. Рукой дастаць і вось так стукае костачкамі, стук-стук, стук-стук. Ой, страхоце якое, жахнулася адна з дзяўчат. Мабыць, пачуў, што бацьку моляцца. Ён і раней, мабыць, чуў, таму злаваў, пужаў, стукаў костачкамі, абы дайсці баяўся, малітва не давала. Я такія малітвы, што як пачуе ён гэты вядзьмак, ды як ліст застрасецца, сказаў нехта тонам знаўцы. Толькі трэ знаць яе тую малітву і казаць не пужацца, хоць што, бо ён хоць і пужае, а баіцца яе гэтай малітвы. Не любіць страх. А конь, што? перабілі знаўцу, ідзе сабе? Агі, ідзе, адгукнулася прося, ідзе, і ён сам не свой, хістаецца, як п'яны, як не падае. Вушы наставіў грыпу на тапыраў, вачмі ўсё зірк-зірк, зірк-зірк, а вочы круглыя, перапуджаныя, але дзякуй Богу, хоць хістаецца, Але ідзе, ідзе толькі ён і выратаваў, а то б нам і канец наш. Добра яшчэ, што памараку на каня не нагнаў, зноў загаварыў знаўца, А то бывае, як нагоні чараўнік памараку, то конь ідзе ідзе ды толькі не туды, куды трэба, А то і так бывае, здаецца, ідзе ідзе ён, а сам на месцы стаіць конь. Дякую Богу, што пачуў малітву, пачуў, і заступіўся, сказала хадоська. Чысты хлапечы голас, у якім чуўся прытоены смех, раптам уварваўся ў тихую гаворку дзіўна весела і звонка. Бог! А знаеце, дзе ён цяпер? Ганна пазнала, пытаўся Хоне па вулічнаму бацькой матка. Хадоська даверліва пацікавілася, ну і дзе? У нароўлі ў воласці за сакратара. А кеп табе язык адсох за такія твае словы. Праўда, у нароўлі бачылі яго. Ну, ён праўда не прызнаецца, баіцца, <laughs> кеп не прагналі з работы, бо не пралетар сам. Хлопцу не далі дагаварыць. Мусіць, нехта закрыў рот. Дзяўчаты абурнага манілі, клялі адступнікаў ад Бога, ад якіх казалі ўсе няшчасці ў сяле. У гэтым гумані і просе, якая расказвала пра сустрэчу з ведзьмаком, не адразу зноў заваявала ўвагу. Прыехалі, паклаліся спаць. Бацько ўсё жагнаецца, ніяк супакоіцца не можа. А я як гляну ў цемру, усё бачу яго, вочы, як тыя вугалі зырчаць, агнём, страх. Ой, прыйшла б да мяне у павець. О, я супакоіў бы зноў уварваўся хоне ў голас. Хлопцы зарагаталі, зарагаталі куды больш дружна, чым тады, калі іх таварыш асмеліўся зачапіць Бога. Дзяўчыты бясконцы зняважаны недалікатнай параду іхняй прыяцельніцы, заступіліся за яе, пачалася вясёлая валтузня з няшчырымі пагрозамі, з няслоснымі дакорамі, між якіх былі чутны мяккія удары дзявочых рук па хлапечых спінах. «Добры, які аб'явіўся», – сказала Прося. «Ой, які добры!» Дзяўчаты падтрымалі Просю кпінамі з хлопцамі і смехам. Але не апаў яшчэ гэты смех, як яго працяў такі прарэзлівы візг дзяўчыны, быццам ёй пусцілі за пазуху вужа. «Ай, дзевачкі!» – за гэтым пачуўся часты пляска рук па твары. «Но-но, кабулка, не брыкайся!» «Ай, памажыце!» Алена Зайчыкова аж заходзілася ад рогату. Не шлакачы, ты чорт паганы. Ой, чуеш, не лезь. Пятро, дзе ты яе шлакочаш? Што яна так смяецца? Пацікавіўся адзін з хлопцаў. У якім месцы мы бо не знаем? А ты ж знайшоў такое. Ганна слухала гэтыя гарэзныя смешкі, спрэчкі, але ні разу ніводным словам не адгукнулася на іх. Яна звычайна і сама хвочая да кпін спрэчак, задзірастая. Слухала цяпер, сачыла за ўсім так, як сочаць дарослыя, за дзіцячай гульнёй. Бесклапотны смех як бы не даходзіў да яе, не кранаў, души. Ганна была здаволена, калі ў хвіліну зацішку, які прыйшоў на змену рогуду, хадоська завяла песню. Шумяць вербы ў канцы грэблі, што я пасадзіла. Галасок яе быў нясмелы, кволы. Здавалася, ён лагодны, задуменна журботны, з недарэчнай скаргай хрык крыўдай вось-вось падтоне ў выбуху рогату. Але хвіля за хвілі ішлі, а ён не тануў. Ён праўда і не мацнеў. Нейкі час усе маўчалі, як бы слухалі гэтую песню, як бы не ведалі, не здагадваліся, пра што шумелі, жаліліся вербы. Червона країна стояла. как мать и сына, ti. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.